Sova Info. Objavljen je zakon o obavljanju studentskih poslova koji stupa na snagu u četvrtak 8.11. Ustanove imaju rok od 60 dana da usklade svoje poslovanje, ali Studentski centar Rijeka će na svojim stranicama objaviti točan postupak učlanjenja i način podizanja ugovora što će biti utvrđeno na sastanku zajednice svih studentskih centara Republike Hrvatske. Izvanredni studenti će moći realizirati svoje pravo na rad već 8.11. na šalteru student servisa u kampusu. Povodom dana Zagrebačkog sveučilišta održan je drugi rektorski forum jugoistočne Europe i Zapadnog Balkana u Zagrebu. Na tom su forumu 22 rektora potpisala deklaraciju sveučilišta jugoistočne Europe i Zapadnog Balkana. Jedan od potpisnika je i sveučilište u Rijeci, odnosno rektorica Riječkog sveučilišta Snježana Prijica Maržija. Time će se unaprijediti suradnja i zajedničko djelovanje tih sveučilišta u području znanosti, visokog obrazovanja, istraživanja i transfera znanja. Drugu godinu zaredom Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje stipendije studentima čiji će se studiji nalaze u STEM područjima znanosti. Ukupno će biti dodijeljeno 3400 stipendija po 10.800 kuna, a sutra u podne ističe rok za prijavu. Detalje možete pronaći na internetskoj stranici studentski.hr. Sutra počinje kampanja cijepljenja protiv gripe. Najprije se kod svakog liječnika mogu cijepiti ugrožene skupine i za njih je cijepljenje besplatno. Datum početka cijepljenja za sve ostale koji to žele bit će objavljen naknadno, a oni će ga platiti 20 kuna. Ove godine za Primorsko-Goransku županiju osigurano 25.000 doza, što je 3.500 više nego lani. Niskotarifna zrakoplovna tvrtka Ryanair potvrdila je da će njihova internetska stranica i mobilna aplikacija ugasiti na 12 sati zbog nadogradnje sustava. Korištenje će biti ono onemogućeno od srijede u 18 sati do 6 ujutro u četvrtak 8. studenoga. Tijekom tog razdoblja online check-in usluga neće biti dostupna. a na Jadranu na sutra očekuje promjenjivo oblačno i mjestimice s kišom, dakle opet kišobrani. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 18, a najviša dnevna od 17 do 22 Celsijusa. S ovu info uredila Mateja Krmpotić, čitali Antonio Piljan i Jelena Matanović. Slušali ste Sovu info.